لسر مصر روشاوي باندورا لسر حركة ملي عرب em hinek sekini bu. Tabi e, duvarda meretçi dibini yani milliyetçiti yaş devlet netev drojelata navindi e, tay, taybetmendiye hundurin ticari esas ne girdi. Yani çiheyi, din, mezheb, grubin etniki, tarzı jiyanın cuda cuda. Evana esas ne gittin? Yani evana beremderi van e, taybet mendiyana jinediti ve nezik buyi. Ve giçava tüney hasıbandiye. O be e, imkanı devleti, be zore şiddeti, o be propagandayı yani be e, erişen ideolojik e, asimilasyon esas girdi. E, Mısır esas e, Vek yani velatekî e, ji tek tî bûyner zêde müsait nîne. Ji e, ber taybetmendiyê wê dîrokî çandên ji cevdu farklı ferqlê eglê dijîn. E, Dîsa dîn yani dinek Mısır'ı hene mesela Hristiyan ti, Müslüman ti, hatta hene dine ditir vek Bahai. Abana hamu ee, dibin sersebebe gwanateki bi resmi ideolojiyakî bi rengekî li ser esası avakırına tek tip watandaş ee, projeyakî serkeftî ne bi xwe re qirîza tîne nakokiya tîne û ew nakokî di civaka Misrê heta roja îro dewam ee, rastiya şoreşê di rojhilata navîn de di mînaka Misrê dimene pir kare e, dersa esas şoreş دی مصرت شورشی جزایر شورشی لیبیا شورشی عراق شورشی سوریه شورشی یعنی دی سردم چلو پنجه و پشونده پنجی پنجی و شش شست پنجی و هشت یعنی دی تاریخ جدا جدا الوان ولاتانا شورش چه راست شورش به چه معنی شورشی؟ به anlayış خوی سیاسی به سیستمی به گلک تشتا گوهرتین چه گوهرتین ککلی چه evras. Fakat demek merevan min akan adde berçav. Uy çağı merefam ki şoreş çav bukhar ihanet et kudroşelatan avin. Çima şoreş bukhar ihanet et kudroşelatan avin? Çünkü şoreş arroşelatan avin taybetmen diye ve demokratik ni. Yani bir taybetmen diye demokratik ihmal diki ugav ugav redd diki kadagat diki. Taybetmen diye demokratik düşoreş etçinin Taybetmen diye demokratik düşoreş et evin ki hêzên civakî karibe karibû xwe ifade bike o di oxira prensîbê şoreşê de xwe inkar nek yani ji gayet ji armanç armanc û prensîbê wê şoreşê hêzên civakî xwe inkar nek nasnama xwe canlı bir hele, ser esasê meta li ser nesne li ser esasê wek evkekî maddî nirxekî salt maddi kaba neyê xerç kirin bi xwe hebe karib xwe îfade bike خودی قاتقی به خودی رنگ بد نتیجه شورش روجناتا نavîn bi ser dikeve ji demokrasiye bêtir mutlak bûyîne esas dike bi vî rengî ji demokrasiye bêtir dewamkirina sîstema kevin ama biçimekî dîtir esas heta bi hinekî bi qabatiya xwe ji sîstema kevin xerabtir çima çünkü sîstema kevin meşruiyet pêr tune millet li dijî meşruiyet bertune. Ama ev sistema binavê mihgûnê bi zirxê meşruiyetê hamu yuntemê çewsandinê, hamu yuntemê imhayê inkare, ji bo xwe mubeh dibîne. Ji bo vê pir tehlikelî tir e. Di alî asimlekirine, di alî tunekirina hêzên civakî de. Ji bo vê şoreşa de, aşama şoreşê de tedbire tedbîrê demokrasî bû. Şoreş çi dibe demak hind aşama şoreşe debe u tedbire demokrasiye negre ev şoreş piştik ve bi destilat tersi kover. Bi prensibi xwar ihanet etke bi kesek jer bunu bingej ihanet etke. Yani bi hezin civakiri ek jer bunu bingejir ihanet etke. Tabi Rojenata navin şekillenme ve siyasi yani statüya siyasi Düzen siyasi ad Rojenata navin hati dain hati danin tamamen Greday Berjamandiye İngiliz'i Fransız'a destekledim. Nahaci Amerika. Yani e emperyalizmi haddidan. Tabi emperyalizm dizaynek da. Jiboy gidemdirej berjamandiye kopek bini dizayn da. Biçi destekir, bidakvaziye milleta destekir ama berjamandiye kop encamdır. Ev taybetmendi ki siyaseta İngiliz. İngiliz her demi jinuktak tarafı ditir duhazı destekir. Fakat mesele berbe berbe tiştek ev dixwazin vidajin. Ji ve diplomasiya İngiliz, siyaseta İngiliz, tekiliye İngiliz'a bi dünyaya re her demê ji noktayê alem dixwazin dest pê kirin. Noktayê Araba dixwast çi serxwebûn İngiliz'a got tamam. Em em ji bo serxwebûna kar bikin zat. Fakat encam çi bu encam diye İngiliz. İşte liberalizm, hitaba demokratik a İngiliz'a ve vê imkanê dideyî ji tiştê terefê dîtir dixwaze her deme dest pê dike vê Kabul jê dike her tişte kabul dike Fakat her deme pêvajoyê qenalîzeyê bercewendiyê xwe dike ji bo vê jî xerîtak danîn li ser esasek pêvajo qenalîzeyê bercewendiyê wan bibe danîn bi vî rengî dewlet çêkir heta ji wan hat hêzê desthilatdar ji kesê wer hilbijartin êk têkiliyê wan zêde bi civakê yani Bağıvani bcivakir tunebi. Aydbun avani civaki tunebi. Jiboy gen ne duyarlı bin beramberi fırsgireke civaki. Jiboy çareseriye ne duyarlı bin. Bercevendiye gella civaki esas negrin. Her demi de emru görüşü kapitalist adı sekiniyor. Yani her demi de e, de çerçeve da fazla emperyalizme hareket bugün. Ciboy ve mesela demek ki işte Şah Hüseyin'le Hicaz-ı Ali vankir. Fakat lüveden garibu bu iktidar ba. Ne çarmak biradı. Fakat jubuy Ali Karib be İngiliz arkiri İngiliz açıkır. Vak ödül hinek varat hıstın bin denetim ala. Mesela hinek juan ser Irak'ı hakim kır. E kraliyeti. Hinek juan ser Ürdün hakim kır. Yani adeta meret nar ki vak şav hinek varat taybet juboyvan çekir. Mesela Ürdün te evgeki ve tarihi yani gerçek gerekçak ve tarihi tun ne tevi tun ne o hatta demek direci gelek hezin şureşker nava araba ürdün vak sisteme kabul nedir vak satmak kabul dikir vak tişteki kukla kabul dikir hatta mesela program ya cebha şabi e George Habeş bir şekli bu de despek et ürdün et şureşi çebikin ve sistemeci ortaya gün jvur dici bikin binge le dici İsrail tekerin şer ciber meşru ne didin ev destilatlar hediye ki İngiliz bu. Hediye ki bu mala şah, şahsı. Ürdün'den Kurevi, Irak'tan Kurevi bitir. Bu bir şekli kraliyet bu bana bakır. Suriye e, به biçimi خوی siyasi di sala 1920 de encam ittifaka ke navbera Fransa û Tirka de çêbûyî li Ankara. Li gorî wê ittifaqê birengekî resmî Türka Türka devci distela da reya ser Suriye berdan o Suriye tamamen bu yi mentikak nüfuze Fransa o duve ittifakı tişteki Türk'a git Suriye bu minutune sadece demak Türk derbasi Anadolu bu ne bredi emkek yuvan yani ıı, serokek yuvan liderek yuvan bredi mirgi licem kobani liber ava fırat lüvede ev kirne lüvede bin art kirne دوی اتفاقی دبیجه او او ترب آمهی وکی دیتر her tişte var. Yani e, e, jboy ven ha jboy ve tırbe yani arda Suriye'de fakat askeri Türkal ver. Ve rekheyi her cari Arabe çute dukar ve karakola ki nöbet ave tırbe dikirin. Navi Süleyman ez bu. E, demak bredi çune Anadolu herhalde meri. Suriye bu sümürgaki Fransi hamu hevuldanê xelkê Sûriyê gildi jî Fransa bi ser neketin. Di serdemên cuda cuda berxwedan pêş ketin berî Fransa. Yani şer çêbû. Di salê bîstat şer çêbû, di bîst û pencat şer çêbû, şerekî berfireh bû. Navê kirin wek şoreşa Sûriyê mezin. Ji çiyayê durziya dest pê her derê Sûrî belav bû. Û jê gav gav li Helebê لمنطقه cizire yani Nava Kurda. Lideri var cuda cuda. Lokal harekete direnişi hem deri Fransa peştikir. Fransa piş dişarı cihane yekemin bisaleki bisala hazaru nehsudu çilu şeşade Suriye derken. Yani tamamen askeri hobirtü derken. Şuna akwa hükümeteki var kukla işte. O bir şekilde pevacuyeki siyasi Nud Suriye destek hareketa siyasi di Sûriyede hareketekî bi giranî liberal bû ee, taklitçi Avrupa e, e, yani fikri kavmi Avrupi, fikri milli Avrupi esas dikirt. Beşek, beşek ji hareketa siyasi dinci bu. Fakat zede kurt ne bu. Beşek komünist bu, çep bu. Hatta asteki kurt bu. Rol denge çedkir. Eee akım zahfun, akımın siyasi zahfun. Yani var bak çava iru ciddi ser siyasete tunav. Eveya bandora kol ser gelişmacıdık. Bu evi de Suriye'de vak destanaddari garib demdireş hüküm bike. Kabı durun şikandın. Ligori kwe hüküm bike destanaddari ki var derneket. Destanaddari ki var ben avver demdireş brengeki istikrarlıyım li Suriya hukum kirbu agi sala 1957 hata 61 di serdema yekîtiya wanê Misrê re dewam kir ki ew e, jî pirsgirêke wê zehf bûn ji bo vê jî Sûriye bi dayetme û bi alîkariya derve Avrupa, welatên kendavê Türkiye gelek kese gildi ji vê yekîtiye her demê hezen siyasi milli milliyetçi di Suriyedin di dehfandin ge serxwebûna xwe ji Misrê qurt bikin yanî serxwebûna xwe ji Misrê bikirin bibin wek dewleteke serbixwe û rastî ji hezar neh sed û şêst û yekê Sûriye ji Misrê serbixwe bû demek Suriye ji Misrê serbixwe bû di hezar neh sed û şêst û yekê de bi giştî hêzên milliyetçî êdî gihaşt astekî bandor bin yek ji van hêzên milliyetçî एक बंदर बु partiya bas partiya bas di sala 1947 diçe bu 1947 e, li Şamê bi rehberiya hinek kesê gid pişre navê wan belav bû wek Michel Afraq gibxwa Xristiyan ne Müslüman e. Salah Beytar e, evana e, ji ku hat ev partî ji dê e, narîna hat yek hereketa millî Arab hebû li Sûriyê de yek jî hereketa sosyalîstê Arab hebû sosyalist yani ne ne komünist ne var vak çawan bejin marksist lenist ne var fakat li gorî xwe hinekî liberal li ser esasê vek heviyê adaleta civakî hinek ev tiştana derdxistin pêş hereketa millî Erebî jî hebû ev her du hereket Di hezar nehsi du haftadı. heftade li cikil şami gihashtin gel hev u hevr bunyek u partik çekirin ve partiya bahs a Arab a sosyalist. Yani navi ve bulu. Bahs çi hareketeki milli, kavmi, Arabi. U revabire bas, bi taybeti jî bi fikre milli, ê rojava û bi taybetî jî bi fikre nazî zêde bandor. Hem Salah Beytar hem jî Michel Aflaq لە ئەلمانیا خوێن و باندۆرا فکرێ نازیل سەروان هەی و داینە وەختێدە ئەف پارتی لەسەر ئەساسێ بژینا هێزا ئەگەمنتیا ئا عەرەب دە هەرەمێت چێبوونش بۆی وێ ناوێ و باس باس ینی بەژی ینی ژنوهدە چێبوون بەژینا چێ بەژینا حکومداریە عەرەبەل هەرەم و تایبەتیژی سەردەما ئەمەوی باس سەردەما ئەمەوی پر بەنم سەمەتکنش بەرچێت دبي سردما أموي سردما دولة عربية هريخو لهر دري حكم ذكر استقرار لي حكم ذكر جبوي في سردما كي هاجارك دي تخوازن pek. Bas bi bandur yani bi taybeti pişti. Demagi Cemal Abdülnasır hakim bu. Bahsını gari bu bandur bas. Demagi yekikiyat navvera Mısır. Yekikiyat navvera Mısır usuri tel veşya. Bahs fırsat dit. O evvala buna ge Abdülnasır hiştiye wan وانخواست داگرم و راستی جی iktidarı bu بباندور bun, o zaten iktidara Suriye'de idi pişti perçebune e, zaten milliyetçi bu. Proje milliyetçi peş kıstın. Mesela Lüdici kurdahane olay peş kıstın. De şestu yekedil amude sinema şevutandı zaroke kurdat hamu mirin. Yani zaroke ilk okule bun. E, ev hamu sineme civandın hamu bir şekilde şevutandın e, ee, disa pişti ve bisalaki dişestu dedvade e, sayım çekirin sayım edin gelle kurd jdervi e, sayım eştin yani jdervi hecmari eştin bizana bun ev kurdana ev kurdaki jdervi sayım emanı بگرانی ده سال پنجی و هشتاده پنجی و هفتاده دوان سالانه ده عسکری کرد yani askeri sûrî kirine fakat tişr wek çawa ne vatandaş hatin hesibandin ê kurd bûn tabi bêtir mentika cizîrê û dipişire proje peş xistin proje paralel bi ev paralel bi Partiya Cumhurî Türkiye'de CHP re bazı beramberî kurda siyaseteki hada meşandın. Ev siyasetçi bu. Digot e, Kurd e, le Irak'e pirsgirêka derdixin ee, ji bo vê e, li Sûrî jî van pirsgirêkana derxin li ser vê esasî gerek em wan dûr bixin yani bi taybetî di coğrafya de Kurd xwe xwe negehîjin hev ji bo vê e, pêşniyar kirin mesela nek subay hebûn subay Egel li mentika Kurda subayîtî dikirin û gelek e, kesê dîtir ê milliyetçî proje pêşxistin projek çewab kurdarakın hemwa o li başûrê Sûriyê bicivik. Bi vî şeklî tehlika kurdaş ortaya rakin. Yani evgeki asimilasyonê paralel bi xebatên CHP Türkiye bahs Suriye li Sûriye li ser Rojavayê Kurdistan di dameşand. Bahs û yani milliyetçîtiya Arab. Bahs li her dere bandor bû. Di nava ordiye bandor bû. O di sala 1960 sisyadin Mesela Hazar Nehsi Düşestu Sisya mukabinde haşte adar edi. Yani bahs bun iktidar disu. Ciboy ve anha bahsi roja koy iktidar haşte adar edi. Ciboy e, Ciboy jine cihani talihsizlik ki roja vani cihani roja serdestiya bahs aynı roja dedi. Bir bir şekli iktidar hıstın dest koy. Düşestu Sisya'dır. Bahs bir rengek milli ama ne iktidar bu? Dişestu siyad bu iktidar. Yani devlet bu Abbas, ordu bu Abbas, eğitim. Yani siyaset eğitimi bu Abbas, ekonomi bu Abbas Yani her tişte saziye devleti, dali ekonomi, dali perverdedi, dali leşkeridi, ketin deste var. <coughs> Jiboy ve keyf akwa, keyf akwa, ulgori arman cekwa, biçimdan civak. Yani civak bir rengi ayar kirin. Milliyetçiliğe arapır der Hıstın peş. Slovanya yekiti, azadi, sosyalizm rakirin. Yekitiya Araba. Yani hamu devleti Araba bir yekin. Disa vak proje şerel diji İsrail esası girdin. O gotin hamu imkanı devlete gerek em seferber bıkın ki em bıkhejin asteke em denga stratejik bu İsrail'i çekinç bu em tekevin erişi van tasfiye bıkın. Ve hatta roja iroji. roji bi derev û xapandinê denga stratejîk bi Îsraîlê hemû malê civakê dixwin. û dest pê kir muhalif hêzên muhalif tasfiye kir. Dostanî bi Sovyetê er kirin û bi vê rengî karî bûn hereketa komünîst perçe bikin û tengav bikin û dawiya dawî jî teslîm bikin. Hereketa komünîst di Sûriyê de hereketekî mezin bû, xurt bû, xwedî tarîx bû. Fakat dibin hukmê bas û tawîzek Sovyetê e dan ev hereket hilweşiya. Hmm. Harekete dîtir ek mümkün alternatif bin. Bermaye Nasırya yani Egreda'yı Cemal Abd Nasır. Ev lavaz bun biçuk bun. Hareketa İslami tangav bu. Ciboy ve proje milli hatta cicina de şoven hatta hinek uygulamaya koydu faşist ev de Suriye hakim bu. O hatta sala hafteyi bas خو وک برنگکی سیستمکی یک عالی مرکزی یک پارتی خو لسوری فرض کر دوندر باس دگاف بگاف آقم گور هنکی دموکرات لگوری خو ورج کسیم inek bavariyam sosyalizm eti, jüy kesimi hati. Evana gav bu gav lavaz bun, zayıf bun, tangav bun, hatta hedi hedi hatın avet. Bu taybeti سال 1907 idi e, darbe çip. Darbak çip. Hundre bastı. Yani nec derbi bastı. Hundre bastı darbe çip. Kiyev darbe çekir. Hafız Esed darbe. Hafız Esed sal 1907 idi. Hem vezir parastine bu hem ji seroki arteşi bu. Yani komutanı arteşi. O e, Hundre partiya bahsedici dinavare ve bir yedi bu. O darbaki beşer eee Ji e, ber di nava ordiyê de xurt bûbûn bi taybetî jî subayê Elewiya gelekî bandor bûn ji ber Elewî wek grûpekî dînî di Sûriye de rewşa wan xerab bû di zamanê kevm de ji bo vê riya xelasiyê tenê di nava ordiyê de dîtin nava istixbaratê di nava ordiyê de dîtin û e, tabaka jorin de or de taybeti subay general subay mezin bi girani alevi çip bi sala tabi ev brengeki planlı e, gence koy yönlendirmeyi ordiye girin fakat pişti sala ev gencana haştin aste mezin do ordiyedir Cuma'yı de Ali Kariya Subay Alevi e, yani A ordiye e, darbaki de e, yani bir çerçeve به انسیاتیفا خو دست دانی سر دی جبینه کی باستی لسر civini yani baskın ser civini kuru civin gürt O av bu e, hem genel sekreteri bas hem reisi cumhuriyet Suriye hem genel kurmayı e, artış yani seruki se, genel Çizer seruki artış komutanı giştiye artış ev hamu yetkib deskov girdim o Eveya icareti vajoya ekim betir merkezi buna iktidarı Suriye çekir. E, tabi e, Ravşa avarte devam dikir zaten. Ravşa avarteş dema bahs de destekli fakat bu hafıza esed hem betir bir civarı devam kir. Reis-i Cumhuriye beri Navi Nuruddin Atasi bu avetin zindani. Genel sekreteri partiya bahs Navi Salah Cidid bu. Aslı Alevi bu ama tam hafıza esed bu avcı avetin zindani. Ev her du dizinden di zindanê dimirin. Her yek çend <coughs> salat ma heta gimirin. û hîn ev siyaset millî Sûriyede hakim bu. Tabi pêvajoya Havze Esed gelekî e, dirêj kir. Heta yani hatta salê du hezarî dirêj kir. Evana rewşê awartene tabi. Dondurê vê serdemê çi Sadece şerek bi İsrail rikir. Hazar Nehsudu Haftevsi Siyad'ı Bağli Karya Mısır'ı Cebha Suri'de eriş İsrail Şerkirin eriş İsrail Kirin Şer Desbekirin Duvi Şer'i de esas tiştek nahat guhertin Eee nokta stratejik e arda Suriye'de bin deste İsrail'de paştı nezibirin fakat bir ne de İsrail ji bajareki Suriye derk bajarek navi kınet rayi hemu karakirin ver derketin jevşun de tuku hertineki ciddi çene bu fakat bu bu Buvişari Hatta roja iro ev sistem e, üser kadın. Kahramane şer serkeftin çekiriyi. Cara yekemin inisiyatif desta arabada bu yi. Nizamçı, nizamçı bir şekilde hatta roja iro bu işleri ev sistem dukazı meşruiyete kazan. Disa ligori xwe li dijî İsraîl xwe dî helwest bû. Misir pêr li hev di Lübnanê de rol dilîst. Bi vî şeklî xwekirina çi yani gotin em hêzê e, ê e ê neqebûlkirinê. Neqebûlkirina çi? Neqebûlkirina normal têkiliyê bi İsrail. Yani em hêzê yani e teslim nebûne Rewşa awarte ji bi vê îzah Yani dema ku dibêjin çima rewşa awarte heye dibe ne ji bo millet heye. Rewşa awarte ji bergê em çerekî den xwedê giravî Jiboy ve mecburin drevşeki avarte bebin ki dijmin nikare bi cebhameyi hundurin zarar evde. Fakat de esasdır revşa avarte tamamen li dijin. Serdema Hafız Esed u meşruiyet abşeri haftev süsya kazançkir bu sersebebeki her rahattır Vak çava Cemal Abdına Surukej Rojat Mısır etkir. Evcid Suriye'de vak silindir liser hammu partiye muhalefet etmemek. Muhalif egildici ve derketin ya sürgün bun, ya radyan, ya hatın kuş. Edici hamu teslim bun. Partiye komünist gamre ve direş. Partiye Nasri e Gireday Cemal Abdünasır. O hinek partiyen ditiri liberal şuna gvak parti <coughs> siyasete xwe be be bim ilke xwe kar bikin şuna ve ji ilkê xwe Hamu bun bûn bun, bûn e, çi jêr dibêjim borazanê gepropaganda baş û hevze ser dik Sistema siyasî di Sûrî de ji ortaya rabû şûna wê sîstemekî tîrane yekdeng ferdî derket ser e, iktidarê. Mesela Desturi Suriye, Desturi Suriye, Desturi yani anayasa Suriye. Ligori anayasa Suriye tabi dravşa avartet çekirin. Tev ve revşa avarteji çikirin kanun ekvar bas, kirin. Bu gidendiriş hukum bikim. Good sistem başkanlık yani sistem serok cumhuri ne a ne a hükümeti a serokti başkanlık sistemi Good her serek komareki suri her karı heft sala hüküm bike ucbu se cara behil bijart yani her careki heft sala وجبوي سي جراج به البجارت حفظ اسد هفته يد بو رئيس هفت سال در باسبون سال بو هفته و هفت دي سال بو رئيس zaten bi Suriye helbjartine reis tunen referandum hey. Ere yana zaten ser ser sadi not u neh virgül not u neh dert kevin evet. Yek evci devlet buzana bund bi yani ba demokrasiye ba yeki gotina. Evi davejina bir şekli. Evi dikin. Sal bu notu çar disa e, e, şey hafte ve haft heşte ve çar disa buradayız notu yek halas bu ama hafıza sedina sağ god aslında mutkas ezdeş bir işi verdi yani gori az nakhozum anayasa zorlamamak anayasa mehey secara fırsat eddik insanek bibe reis fakat millet gotiyi yani bibe bine bir gerek reisime bir hatatsa. E eji nikarim gotna millet var adakım. <laughs> Jiboy از حتا گهدم از رئیس و به شکلی حتا من رئیس بو یعنی دماغ مر هین tam جبوی وی کوره خو حاضر نکر بو یعنی bir net bir گه زوبمده tam hazırı yerine kır bu. Kureki koydi hazırdı kır. Av yap kazak emir. <coughs> Yeki be amir jiteret kiri. Mezun bu. Hene ki olgun bu. Biser siyaseti hatu perverde kirin. E demagi e, var ev kurevi ditirmir eg aday bu bibreis komare piştivi ev han dukhant ta alaqi bize de siyaset ertuna bu ban ekri ev hıstnav ordiye gijboy bi subay kimazın u bir rengi ev hazır kir fakat dema gmir disa bala bunek çi bu çi anayasa Suriye'de bejin sere komar gere amri 3 sal e ev amri 3 akisi 3 sal Rabu parlamento runuş dondure çen dakikadı Yasakino der hısnın götün reis suri garip sü çarsali. O bir şekilde yapkırın reis. Hatta roja iroji. Var devam dikin. Yani renge siyasi, ciyana siyasi, dondure suridi nehşt. Tamamen yozlaştırma kirin. Mesela partiya komünisti, cudayi, <coughs> bahs neyine ama. O geçmişeki veheyi. Cisala nesli 1924 hatiye da mezrandın. Fakat beşer mufedi Serokya Partiya Komünist 24 saat aradı bun propaganda bastı Propaganda hafıza esledi kırın. Partiyen ditir bir şekli. Yani var yozlaştırma kırına muhalefet. Civak tamamen dibin e, e, kontrol eriştin. Kontrol çavakır. Niye gutun em demokratın? Demokrasi çi? Demokrasi gut organizasyonu gerliğini. Organizasyona gelçin. Organizasyona karkira, a jodkarya, a xwendevana, a jina, a yani hamu kesime civaki esnafa gerek organizasyonu ve hepim bir şekli demokrasi çet ve herkes ko temsil dike bas hemu ev organizasyon çekir ve hamud bun kontrola xwed çekir yani heze civaki örgütli tamamen girdayı xwed çekirin У эгиш дервер я бастер кета затен вон организаsyona никари бу джи бгырт. Никари бу джи бгырт. Не тене ев. Ne tene ev. Henek fakülte hebun Suriye yekine basi van kari bukhanda. Mesela basın. Fakülte basını. Yekine basi ve kadaka bu bukhanda. Enstitüyü da siyasi bilgi, siyasal bilgiler. İcar ev derne fakülte, enstitüyü de ama fakülte kadirtir. Se salın. Mesela keseki ne basi bini kari bu Sani David Çava yazın zanım. Fakat zaman emet var. Demak emrüveder var. Ne garibi bu kanda. Di sözleşme cebha indi. Yani cebhak formalite bu tabi. Di sabah hagım. Di sözleşme ved hebu. Sözleşme ved ev hebu. Arteş, arteş jibergi heza parastına gelune tevi jiboy ve qadağayı tu parti jder bir partiya bahs navdikar. Dudu. Xwendevan yani talebe ji ber pêşeroja civakê ji vê qedexeyê tu partiyê der vî partiya vasna dikar û ev hemû partiyê gibuwan li sozdek hetibû nava cebhe jî qebûl kiribûn ev şerdan tiştê gibivan saziyanê formalîta şeklî têrê nedikire ki civakê kontrol bikin vê carê rengekî doğrudan bi hêza polîs û stixbarata ew kirin ji bo vê ji sala hefte û sisiya ev yani Tabi esas Alevin. Yani vak hmm, mezhep <clears throat> Alevin. Heza sereki Alevin. Yani e, Suriye'de. Ego hükümdekin. Fakat buna ve bazı. O benek e, kare ditir ev iştime şandın. Jwe serdeme bişundi li hamu bajarı Suriye. Birçok mezin birim istihbaratı peşkıstın o sazyen istihbaratı jevdu cuda ama aynı karitken çekir. Çekir. Mesela Suriye çen sazyen istihbaratı. Polis zaten hey. Baz hemû endamê wê istixbarat bilgî didin, rapor didin. Wekî dî istixbaratê siyasî hen. Devlet güvenlik ev jinavê istixbaratê emin devlet jelbeş. استخبارات عسكري امن جوي استخبارات جوي ايه هواي العردين نه الهوانا ايه نظام cinayeta renk renk hen de her bajarek çukde çarpınç habci ekip istihbarat evci bunu ve bir şekilde her demi sorgulama, ledan, dizi, talan, şantaj. Misal gel dedin şant. Bu taybet için mantıkı kurda evahim betir. Brengeki balkeş u be be hudud deme şant. Lisel kurda siyasete inkare devam kır. Fakat bir havi devam. Vak ev proje beri bas. Ag vak peşkeş kir bunj boy gu kurdab zore. Ji mantıkı rakın wan bibin başure suri bici bikin. Ev ji gundeme ki gündem eder kısmı. Fakat şu nave çıkırın behinek bahane ditir ev proje pek ani. Çi bu yek, yek juan bahana ba alikariya Sovyet elser ava firate baraj çekir. Baraj lidorka av komkir u gelek günde araba elwe çole dibin avetman. Ev gündana hamu anin dibin nave işte Suriye'yi yani er gün devan dibin avetmanı ama dibin cikilidir. Cidugharın ama cî kuy bu, bû hata daha. Yani li ser firaya 10 kilometre ji Ceylanpınar hatta cizîra bu ta yani nokta e, Ceylanpınar dest pê dike yani hududê Türkiye'ye, hatta heta bi cizire davide be. dibe seranserî hudud mentika Kurda 10 kilometre fireh bûn hemû erdê giheyî erdê zîraî erdê pir verimlî bûye ew erdehan hemû îstîla ji gundiyar nebû derkev fakat erdewan ji wasta hemû erdewan bûstek ercî wê kesî nehîştin û şûna wan gundê ereba ava kir di wê xeta sînor de kemera erebî ev kemera erebî li ser deh kîlometre bêtir seranserî hudûdê bi bakur re bi mentika cizîrê de gundê kurda gane kirin fakat erdewan ji wan stendin ve wa erdî de gundê ereba çawa ama xanî ava Mektep avakirin av anini elektrik ani. Hicar Arab çöle ani bun. Hale van nekhoş bu, tişt nizani bun, dıkhaniyat doğru dürüst nizani bun, bir yana ava pakış ne diti bun. Tişte hab, anin lüvede ev erda zirai pır verimli danvan, dondure demek kurttu. Demek kurt zengin bun, demek derbas bu becari belakot kurdadı. Yani belakoç vardı kurdadı. Tabi beraberi ve kurda hinek reaksiyon nişandan, reaksiyon çubun bildiri Bildirî Bildiri kir. Bildirî belav kirin ji bo bildiriya hinek kes hatin girtin yazda salat hapsedin. Ji bildiri bildirî belav ve kurda çıkırın, Boykot kırın. Yani ev erdek devlet istilal bu ne bu ne lê nexebit. bu bixebit ya bak ne başladı didî. Bi hinek van ev ke protesto tiştin ifade kirin fakat ne nikari bunu engel bikirana zaten tiştek bu bu hatta ruja iloji devam. Tabi ev bevajo demak pek anin kurd ne çarman bar bikin. Jboy ve salih hafte u pencav şun da emrednarin ki idi bu taybeti cezire li derdora şami hele hemu bajar editir e, hecmarek mezin kurda kom dibin dibin şart e, yani dijwariya ekonomi û baskıya siyasî gav bi gav e, bar kir. Tabi ev rêbazek. Ji dervê wê mesele qedağekirinê hebû. Yani sürekli girtin, işkence, terör, ev tiştanê han hebû. Fakat di salê heşteyî de Yani di salê heşteyî de hinek rewş guhertin. Wek ilke ti guhertin çê nebû yani Kurd nehatin kabul kirin nehatin nas kirin wek millet nayên dîtin ev encek 2004 piştî serhindanê hinek rayedarê e dewletê e behsa Kurda kirin wek millet nayên dît fakat çi hebû sistema siyasi desthilatdar di Sûriye de û sistema millî erebî li dervî Sûriye nakokî di navberaman diçe kompleksek hejtën. E bana rastı anti-emperyalist, anti-sühyunist nizam çi ve beşin fakat esastı mesela ki mezhebi hey. Alevi'nin neticede egil Suriye. Ciboy ve hem Sünniye dondere Suriye'de Arap ki e egib zede sempatiyavan be Irak irhabu lidiji lidiji iktidarı vak potansiyel muhalefet bun jisana heşte bun aktif muhalefet ve ihvan müslümin yani ihvan müslüman kardeşlere bunu aktif muhalefet üşere darikir. Tabi Suriye ev tehlike şkuti ji Irak eti, ji Türkiye eti, ji İsrail eti. Tabi Irak u Türkiye pırs Greka Kurd doğurdu pır yaygını. Hem de Irak'dı şerheyi hem de Türkiye şerheyi. Jibuy ve Suriye dit ki ihtiyacı ve bir desteklerin u danüstendina bir hareketa Kurd hem de Irak'ı hem de Türkiye'ye. Cibuy garibi ev erişana serko bu da ravastandı. Tabi cibuy ki ev alakat, ev tekili heneki inandırıcı bin giring bu av başka gülser Kurdad hat kırın hata ve saati hatta az teki kembik. Çava kembik. Mesela Kurd derkev Nevruz'e bir roz bayap. Vak berej bu yek bu Kurdi haber dedi. Radyo guhdar dike. Kasetek bir ayna yek. Ji bo vê ev tabi yani bilindbûna astê hereketê Kurd li Perçedî Kurdistanê bandorek li ser rewşa Kurdan wê de jihad kirin. Ev nermayî yani nermayî derken yani ev seknandina işkenca keyfî. Evaya bu sersebebi kısmi imkanı örgütleme ki Hondur'un çevibi tabi hareketa PKK'nın moral cihad girdin. Hevi çebun, umut çebun, avrevşa şikestin, bihevitiye, perçebun, belavbun, devş haberdanış ortaya rabu, şuna ve him betir moral, him betir var. Hevi peydabun bun. O her çıka sevrengeki aloz bici hatta roja iro ev revş devamdık. Suriye revşa ve tabi pırs gireki ciddi tebe. Yani hezeki muhalefeti örgütli de geçtiği Suriye'de tünü zayıf. Hati tüne kirin. Ama civak beremberî sîstemê pir tepkîlî ji ber civak birçî dibin baskê deyî bi her havî nezan hatî hiştin yanî hepsê deyî esas ji bo Suriye, Sûriye pirsgirêk di esas de Sûriye yek ji rejîmê di çerçeva ji nuh di dîzaynkirina rojhilata navîn yek ji rejîmê aday bûj müdaxele askerir. çima çünkü bu iş Suriye de eksena şer de Yani aday bûj müdaxele askerir. Ama rewşa Iraqê derket ev müdaxele da rawestandin. Ji ber çi Amerika ev Devlet Dewletek dema tê hilweşandin, dewlet ew dewlet gelek qadru tê dihene. Ew qadrwana profesyonel karin li Amerika şer bikin. Mesele Suriye, Suriye artêşa ve zede zede. Nüfusa ve 18 milyona ama artêşa ve belki milyonu. Gelek grubu istihbaratê hene. Hamu perwerdekirin yani var sıradan yine, nini perverdekirin İtalya perverde ditini, Fransa ditini, zamanı beril Sovyet editini <coughs> profesyonelin yani. Tabi ev devlette mahil veşi çend habjvan kesana elgel Amerikacı bir. Ama editir hamu el dijbin. Ev dijberi minaka Afganistan'da, minaka Irak'da eşkere bu ge nayi kontroldir. Mesela çima eylemle Irak'a çedbin, Afganistan çedmiş ver, evana beri devlet bu. Devlet bune. Zanın çava şer bikin, çava eyleme bikin, çava istihbarat ekon bikin, çava del yönlendirme bikin, çava... Van tiştane yan hamud zanın. Hem graniye çetkici. Bu idi. Mudakala leşkeri pır bi, bi, bi mesref. Liser Suriye evne bu. Ama tabi de Avrupa abluka deyin, dibin baskıya deyin. Jiboyi de şoreşeki vak çava Mısır, Tunis derkevit Suriye'de احتمالا کنترل کردن و پرزور جبر سوری وناته که آدای جشر مذهبی ره وناته که آدای جشر اتنیکیرش مثلا کرد و عرب مثلا علوی و سنی و گلک مسئله دیتر هنه لسوری مليونك اسماعيلي هن tam مليونك اسماعيلي سوري حركة باطني نابي اسماعيلي لسوري آسوري هن Ermeni hene, Çeçen hene, Çerkez hene, Türkmen hene. Yani gelek Hristiyan hene, Müslüman hene, Alevi hene, Sünni hene, Dürzi hene, Kurd hene. Ji bu evi evana hemû darê zorê bi hêza ordiya û istihbaratê di zebt û reptê de hatine hiştin. Zebt û rept. Niha eger vanabûnekî o iktidarê çê bibe, rewşê e çawa bibe, mehtemel e rêj anarşîkî mezin ribe. Ji bu evi hêzê navnetevî û hêzê hundirên jî heta ji wan tê guhertinekî kontrollî çêbikin kontrollî çêbikin gav bi gav çêbikin wê karibin tabi hinek tişt hene ew ka gela li gor plana naye iyar kirin li plana naye iyar kirin mesela bu yerek biçûk derkeve tesîrê li ser damarê hesas ê gela bike ev ya karin rê li pêşiya şerekî mezhebî şoreşekê qetliamekê rengereng bû yera veke ji bo wê di demê her çeşit planın garip meş. Fakat pırs girek tabi ciddiydi ali kontrol kirinedin. Davşa Suri bir şekli fakat ciyek stratejik tabi herkes tuhazı e, doğurdu hakimdi. Naha eşkerek sistema Suri vak berene makar devam bak. Ne tane Suri? Drojinat anavini ditiştek vak berene makar. Yani her tiştek guhertin. Fakat ev guhertin edle heke be. Berbukuv biçi. Avana tabi heza örgütli A agella e e e e tayin. Emna bereke bidin